Evo mi je ponovo, pošteni slušalci, su vas, ali u drugi dio naša emisija koja se družime sa našeg gosta Idriza Biljevanija svaka sabota. Drugi dio je čisto za vas, pošteni slušalci, koji slušate glas Radio Bambus, da biste postavili neko pitanje našemu gostu. Ne mora da bude vezano za tema koja je bila u predavane, može za opšte što vi interesuje, jer tu je kaj se družime da vi dade odgovor. Da je podsjetime na naše i vaše broje telefoni koje se na raspolaganju dostupne u ova emisija iste broj koga se i stalno dostupne 044719137 kao i 049-365-484. Vaše pitana samo na poziv jer nema vreme na SMS poruke, naglo dođe i nema vreme da bismo postignali da postavime našemu gostu. A vaš poziv će biti direktno priključen za javnost. Uvažene Fendija, drugi deo je malo poslobodnije i ke tebe i ke, i mene. Malo je poteško ke mene svega da bi sam prašav, ne znam što da prašam, jer dosta se družime mnogo emisije, ja sam prašao neke niske pitanja koje je stvarno teštit narodu da čuje, ima je dosta odgovori, ali se ja kreneme, kao i svaka naša emisija, su jedno pitanje za naše slušalci, nagradno pitanje koje će dobije odgovor i da bi upozneme da ne smedale dve nagrade našim slušalcam koji odgovorile na prošle pitanja. Da li ste spremni da postavite jedno, jedno pitanje za naše slušalci? da, inša Allahu ta'ala, <clears throat> te postavimo kao i pitanje za uh, A e, posle pitanje? A posle pitanje si čekamo odgovor. <laughs> A kad se dobijeme odgovor? <laughs> Kad se dobijeme odgovor, onda treba da donesemo nagrada. Evo, da imamo dve sme obavezne, dužne, naše slušalcam i treća koja će odgovoriti. Evo prilika poštovni slušalci da čujeme pitanje od našeg gosta. Da, znači neka, inša Allah, nastavimo da pitanja koja postavljeno ne budu daš, dakle ovaj, teška da inša Allahu mogu ovaj odgovoriti naši slušaoci da bude za svaki ovaj uh, negdje otprilike sredina inša Allahu uh, večeras je pitanje <clears throat> neka bude iz sire Allahova, uh, neka bude iz sire dakle iz biografije Allahova poslanika sallallahu alaihi wa selleme a to je koliko puta je Allahu poslanik sallallahu ve selleme obavio hađ ili smo možda postavili pitanje ako se ne varam nismo znači koliko je puta Allahu poslanik sallallahu ve selleme obavio hađ Nekada da ovo bude, ša Allahu tala, pitanje za večera za ovo, ovaj peti islamski e, stup, šart, koliko puta je Allah poslanik sa obavio. Ne da sam javlja za ona verovatno imamo i slušalci koji se stalno uz nas. Hao, salam aleikum, izvolite radio vama za veza. Selam alaikum. Ja, alaikum salam. Da? Obavi hač. Obavi hač misliš da rečeš? Obavi Ala da te nagradi. A, da li je odgovor tačan? Da, da, da, odgovor je tačan, Allah da ga Koji nagradi. Koji veza čufta, kako? Abdula Čufta, znači ste zaslužile, vi je jedna knjiga koja će dobijete za nagrada su zdravije. Da, se nam vjerojatno tu evo prvo pitanje, znači početna naša emisija sme obavile i sme Dale pitane, odgovor je tujekas, tačen od našeg slušalca. Mi je nastavljamo družene da se družime. Svega očekujemo od vas, poštovani slušalci, da postavite pitanja našemu gostu za družene vo emisija. Ako vi postavite pitana, mi će se povučeme sa naše pitanje, će vidjeti vi uvažene. Ako ne, umeđu međuvremenu će morame da se snođame, da postavljam pitana našemu gostu za danas smo družene malo da projde i vreme da se podružime sa našom gosta jer jedna godina me ne bi povde kad znači godina vreme ne bi povde moramo malo poče da se družime uvažene fende ja bih sakav nešto jednostavnije da prašam ali koje bi značilo često smo vo džemajet znači naklanane namaza i kad će dade imam selam neko je odmah ide za imama neko je poslije od kad će završi i desna i leva strana da li možete nešto opširnije tu je da ni kažete i kako bi trebalo konkretnije da se džemajatlije ponašaju Bismillah, <clears throat> wassalatu wassalamu ala rasulillah. osnova kada su u pitanju postupci namaza, kada je u pitanju klanjanje za imamom, osnova je da prvo imam obavi e, rukn ili određeni pokret u namazu, a da ga zatim nakon toga u tome prate dakle i džematlije koji su iza, koji su iza njega. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je zabranio da se imam pretiče u njegovim pokretima, pa da se prije imama pada na seđdu, da se prije imama pada na ruku i tako dalje. Ovo je stvar koja se nažalost kad kad može primijetiti kod određenih džematlija koji žure i odlaze na ruku ili pak na seždu prije, prije imama. Stoga je obaveza, kao što rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, innama ju'ila imamu li bihi. Imam je tu da se slijedi fe kebbara kada on donese tekbir i vi donesite tekbir kada on nakon toga ode na ruku i vi idite na ruku znači ovdje vidimo iz ovog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kako nas poučava da najprije imam treba obaviti rukn ili pokret u namazu, a da ga zatim nakon toga oni koji klanjaju iza njega džematlije trebaju slijediti u tome. Ne da dakle obavljaju prije njega niti da istovremeno rade sa njim, ne, već prvo dakle da imam napravi pokret, a da zatim nakon toga oni oni slijede dakle imama. Također se od ashaba Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ne bi padali na seždu sve dok ne bi vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve da je pao na da je pao na seždu. Dakle kada je bi klanjao farz, kada bi bio imam, čekali bi da poslanik sallallahu alejhi ve padne na seždu, pa da zatim nakon toga i oni obave na seždu. Stoga je isti primjer i sa selamom. Neispravno je ono što se praktikuje dosta često kod nas, a to je da se selam predaje paralelno sa imamom. Istovremeno, onda kada imam, dakle daje selam, da ga imi tako u njegovim riječima pratimo istovremeno, dakle pomjeramo glavu najprije desno, zatim lijevo. Već se treba dakle sačekati u najmanju ruku, u najmanju ruku bar da se sačeka da imam preda selam na desnu stranu. Pa kada on preda na desnu stranu, salamu alaikum wa rahmetullah, tada dakle da mi predamo selam na desnu stranu, salamu alaikum wa rahmetullah. Pa kada on preda dakle na lijevu stranu, Selamu alaikum rahmetullah, tada i mi da predamo dakle, e, selam na lijevu stranu. Dakle, to je u najmanju ruku ili, inša Allahu tada, još bolje da sačekamo kada imam kaže selamu alaikum wa rahmetullah, rahmetullah, da tada dakle i mi predamo, predamo selam i sa desne i sa lijeve strane. Ali nikako, znači ono što se praktikuje kod nas, da se e, radi zajedno uporedo sa imamom. Pa kada on izgovara tekbir za ruku da odmah i mi za njim dakle idemo na ruku istovremeno ne, već kao što smo vidjeli iz prethodnih primjera ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da sačekamo da imam ode na e, ruku ili pak na seždu pa da zatim nakon toga i mi odemo za njim međutim nažalost kod nas u ovim dakle na našim prostorima dosta često ako bi sačekao imama da skroz ode na seždu dok ti odeš nakon toga na seždu možda on već već se vraća, već se vraća sa sežde. Nažalost, to je posljedica e, žurbe određenih imama, dakle, ne, generalizujemo, ali nažalost, dakle, to je ovaj, ovakvi postupci su prisjedni kod, kod ne malog, dakle, broja imama, žurba u namazu, tako da osoba i kada klanja za njima, dakle, krene da uči fatihu, možda još uvijek nije stigao ni da prouči ni dva, tri ajeta, vidiš, dakle, već imam ide na ruku i tako dalje i to je, dakle, jedna od E, neispravnih stvari prilikom obavljanja namaza jer je namaz propisan kako bi čovjek kako bi ga čovjek skrušeno obavio i kako bi namaz dao svoje efekte svoje dakle rezultate jer Allah subhanahu wa ta'ala opisujući vjernike kaže kad aflahal mu'minun Uspjeli su vjernici. Alladine hum fi salatihim Oni koji su skrušeni u svojim namazima. A kako će čovjek biti skrušen u svome namazu ako nije u njemu smiren, ako, ako u njemu hita, ako brza i tako dalje. Da situacija bude još gora, dešava se dakle, u određenim situacijama da se neki mami čak i natiču ko će od njih dakle brže obaviti namaz. Pa tako vidimo čak i određene snimke koje izlaze na YouTube u kojima taj i taj imam iz Turske ili nekog drugog mjesta obavio taravih za koliko već 7 ili 8 minuta ili 20 minuta i tako dalje i tako dalje što je jako opasna stvar kada je u pitanju eh, ovaj Allahov dželle propis propis namaza kojeg je Allah objavio jedino od njega na nebesima kada je poslanik sallallahu alejhi bio na Mi'rađu stoga pratimo dakle imama a ne dakle eh, eh, radimo iza njega a ne dakle, da ga pretičemo ili da radimo uporedo zajedno sa njim Uvažene Efendi, ja koliko što sam e, slušao e, i bivo društvo slušalci, bo vaše predavane, prvi dio, e, vi ste imali dobra tema kada ometa čovjeku, znači da ne imenujem sega koje se tijaš omete <laughs> da. zašto sam postavio tvoje pitanje, znači jednostavnije za nas je, ali za vas odgovor jednostavnije, ali za nas je vrlo bitno. Recimo svega, ako, ako mu davaja srkljet tija osobe koje posjeduje dvo čovjeka, ajde da ne rečeme što se je vosavso nego i onda dade na desna strana i izita na leva strana a međutim se dešava da imam greši pa napravi sebi sežda da li taja osoba ponovo možda se priključi ili za od namas Treba koja, će dade, koja će mhm. selam i desni strani i levi, a imam već radi sevi sežda. Znači mora da se ponovo vrati i da prati imama u sehvi sežda da se vrati, da prati imamo sehvi sežda, pa dakle kad završi imamo sehvi sežda i završi nakon toga ponovo dakle predade selam, da tek tada ako već zakasnim da, da nadoknadi ovaj e, pretpostavka dešava se da čovjek zakasni znači na namaz i zatim nakon toga kad je imam predao ovaj e, selam on se odmah digao. Dakle, da se vrati da prati imama. A ako je nije zakasnio, već bio dakle od početka, ali ishitrio se dakle prije imama, opet dakle treba da se vrati da prati imama. Bez obzira što je predao selam i na jednu i na drugu stranu. Još jedno pitanje vezano za namaz, pa će projdemo na drugo je pitana ako smo dobre vole i spremne, a slušalci neka slobodno podsjete naše broj telefoni i neka postaje pitanja našemu gostu. Čvera bih petok, odnosno džuma. I nakon džuma namaz je dva, četiri rečata sunet i dva rečata fars. Nakon toga, koliko rečata sleduje da isklana džematlija? Što, što se tiče znači prethodni sunnet prije džume, znači ne postoji pritvrđeni sunnet koji se obavlja prije džume ne postoji. Nego znači čovjek koji dođe u džamiju, Allahov poslanik nas je poučio da kada dođemo prije znači džume, da klanjamo dva rekata i da zatim nakon toga dakle sjednemo i čekamo dakle imama dok ne počne sa vazom sa hudbom. Ako čovjek hoće da klanja još rekata, ima vremena kao dakle na filu dok se imam e, ne popenje na mimber, ne počne sa održavanjem hudbe, onda u tome nema dakle nikakve prepreke. Ali dakle kao sunnet, da zanijeti kao klanjanje e, e, sunneta prije džume namaza, znači nemamo nikakvih vjerodostojnih šerijatskih tekstova od poslanika sallallahu alihi vseleme, da je klanjao e, džumanski sunnet prije, dakle, prije džume prije hudbe. Zašto? Zato što je bila praksa poslanika sallallahu alihi vseleme na dan džume, da onda kada dođe, da se odmah direktno popenje na mimber. Ide direktno na mimber i zatim muezin uči ezan. Kad vidi poslanika sallallahu alaihi wasallam na mimber, da zatim nakon toga muezin prouči ezan i Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon toga odpočinje sa odpočinje sa hudbom. Dakle nije bilo nik, e, vremena niti prostora da ta osoba da ta osoba klanja džumanski, džumanski sunnet. Stoga je dakle nemoguće da ustvrdimo i da neko donese dokaz da je poslanik sallallahu alaihi vseleme klanjao džumanski sunnet prije džume jer je on odmah išao na mimber i onda bi muezin rekao prouču ezan i poslanik bi odmah odpočeo sa hudbom. Stoga ako neko dođe prije nego što se imam popeo na hudbu, želi da klanja, nema dakle nikakve prepreke da klanja, dva rekata ili više rekata, ali dakle sa nijetom opšte na file, da klanja kao na filu, a ne kao džumanski sunnet. A što se tiče znači poslije namaza, e tu da, tu dakle postoji pritvrđeni sunnet, s tim su se učenjaci razilaze koliko rekata, pa tako neki učenjaci kažu ako klanja u džamiji, onda će klanjati četiri rekata tije e, džumanskog sunneta poslije džume, a ako klanja kod svoje kuće, onda će klanjati dva rekata, jer smo i ranije ukazali da su učenjaci rekli da je poželjno da osoba obavlja sunnete kod svoje kuće. Ove, dakle, pritvrđene sunnete koji se klanjaju e, kod nekih namaza prije farza, kod nekih poslije, kod nekih i prije i poslije, da njih čovjek ako je u stanju klanja kod kuće, to je poželjnije i bolje. Pa su tako rekli za džumu, ako poslije farza, džumanskog farza, ostaje i dalje u džamiji da klanja, neka klanja četiri rekata, a ako klanja kod svoje kuće, onda da klanja dva rekata. Uvažene je vrlo nejasno odgovoreno pitanje. Mislim za nas. Svega mi ovdje praktikujemo četiri rečata sunet, onda ide hudba, pa dva da. rečata farsa. Da. Nakon toga završava hudba i se isklanuje farsa. Poslije toga džemajat koji ostanuje od džanija zvonime za džanija konkretno, a pa za je posebna stvar. Da. Nakon toga se klana je plavno, znači ima četiri sunet, dva, četiri farsi, dva son sunet. A vi velite da se zameni sunet poslije farsa. Da, znači da... Malo o, šire objašnjene bi su da. ovdje. Da, znači e, poslije džumanskog farza problem koji je e, prisutan na našim prostorima, a to je klanjanje takozvanog namaza ahiru zuhr ili kasno podne, ako ga prevedemo sa arabskog jezika, ahiri zuhr znači drugo podne ili kasno ili kasno podne. I ovo je dakle neispravan postupak. Zašto? Zato što nije dozvoljeno da se klanjaju dva farza u jednom vremenu, osim kada je u pitanju kada ima šerijski dokaz kao kada je čovjek na putovanju pa klanja dakle podne i kindiju ili u podnevskom ili u kindijskom vremenu. Mimo toga kada nema dakle ispravnog šerijaskog opravdanja onda nije dozvoljeno da čovjek klanja dva namaza u jednom vremenu. Jer dva farza, da klanja dva farza u jednom vremenu. Jer ovdje upravo dolazi do klanjanja farza. Klanja se najprije dakle džuma, a zatim se nakon toga klanja kasno podne. Klanja se nakon toga kasno, kasno dakle podne. I ovo dakle nema apsolutno nikakve osnove u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovo se spominje od nekih uh, učenjaka, kasnijih učenjaka koji su uslovljavali koji su uslovljavali, imamo učenjaka koji su uslovljavali da bi džuma bila ispravna, da dakle osoba ima dozvolu od halife, da je halifa taj koji mu je dozvolio. E, to dakle uslovljavaju neki učenjaci iako dakle i za ovo nemamo e, nikakve e, šerijatske podloge pa su rekli pošto danas nemamo dakle halife ukinut je hilafet ne postoji halifa onda su rekli postoji mogućnost da nam je namaz neispravan pa da umjesto zatim džume nakon džume klanjamo ponovo ahiri zohr a što dakle nema apsolutno nikakve osnove u sunnetu u praksi poslanika sallallahu alaihi niti pak u praksi ashaba, niti se zna ovako nešto da su prvi učenjaci da imam Mebu Hanife, imam Ahmed Malik i Šafija, da su dakle nešto ovako, nešto ovako spomenuli, već su dakle ovo rekli neki kasniji, neki kasniji učenjaci i to je dakle bio i čtiha s njihove, i štiha s njihove strane. Stoga klanjat se jedan fars a to je dakle džuma namaz i čim se otklanja farz, džumanski farz, nakon toga nije dozvoljeno klanjati nijedan drugi, nijedan drugi farz. Iz toga kada se završi sa farzom, ostaje nakon toga da se klanja e, e, džumanski sunnet. Da se klanja džumanski sunnet za kojeg smo rekli E, postoji samo poslije džume, ne postoji džumanski sunet prije džume, već samo poslije džume i kao što rekao smo, ako ga klanja osoba u džami četiri rekata, ako klanja kod svoje kuće dva rekata. Ali ne postoji džumanski sunet prije, dakle, džume, jer Allah poslanik sveme ga nije klanjao, već kada bi nastupilo vrijeme kao što smo rekli džume, on bi išao direktno na mimber, kada bi se popeo na mimber, nazvao bi dakle selam prisutnima, poselamio bi, a zatim bi nakon toga muezin proučio ezan i čim bi završio sa ezanom, nije dakle ne bi bila praksa kao što je kod nas, da se nakon toga ostavlja vrijeme za klanjanje, ne, već Allaho poslanik bi odmah nakon ezana ustao i držao hudbu ustao i držao hudbu. Nakon toga, za vrijeme pravednog halife Osmana radijallahu anhum, Osman je uveo dva ezana. Osman je uveo dva ezana. Zašto? Zato što su ljudi bili u potrebi. Pa je on prije, dakle, podne, prije nego bi što bi nastupilo podne, hajde da kažemo negdje otprilike pola sahata, na trgu naredio ezinu da uči dakle ezan. Znači da upozori trgovce da se približava vrijeme džume namaza, da se pripreme, da se okupaju i tako dalje i tako dalje. Tako da se taj ezan učio na trg kako bi se ljudi upozorili. I učio se dakle prije vremena kako bi im se ukazalo na nastupanje namaskog vremena. Ali dakle mi ne postupamo po ovoj praksi Osmana radijallahu anhu. Ako već želimo da njega slijedimo ovoj praksi. Zašto? Zato što je Osman ovaj ezan učio prije svega na trgu da bi ljudi dakle čuli, to je s jedne strane, a s druge strane on je to radio prije nastupanja namaskog vremena. Dakle, negdje otprilike, ajde da kažemo pola sahata manje ili više, prije namaskog vremena kako bi se ljudi upozorili. Stoga ako želimo da se uči dva ezana, onda treba se učiti prvi ranije, da se ljudi upozore da je vrijeme džume namaza i da se pripremaju za namaz. A kod nas se radi suprotno, a to je kad nastupi vrijeme džume, uči se dakle tad ezan, pa zatim se nakon toga uči još jedan još jedan ezan. Stoga, ni, dakle, u ovakvoj praksi opet, e, ono kako se praktikuje kod nas, ne slijedimo Osmana radijallahu anhu. S druge strane, Osman je e, tražio, naredio da se uči ezan kako bi se ljudi, dakle, upozorili. A mi danas, dakle, imamo e, mikrofone, nema potrebe da se uči, dakle, na nekom daljem mjestu i tako dalje, jer se čuje Eh, kada se prouči ezan, kada čitamo mjesto ili selo, kada čuje ezan i tako dalje i tako dalje. Ali opet, ako bi se postupalo onako kao što je postupao Osman radijallahu anhu, inša Allahu tala u tome nema prepreke, ali cilj nam je da kažemo da poslanik sallallahu alaihi u njegovo vrijeme nije ostavljao nikakvog prostora između ezana i hudbe već bi odmah nakon proučenog ezama, ezana odpočeo sa hudbom, kada bi završio sa hudbu, sa hudbom muezin bi proučio i kamet, Allahu poslanik saleme bi klanjao nakon toga džumanski fars. Nakon džumanski fars. Džema je prisutan koji je vođamija što bi trebalo da uradi već imam, ajde, konkretno da zborim je za selo Reselice, ovdje za naša džamija. Već imamo stanuje još deset rečata klana pladno, I poslije toga normalno ide Zihir i dedova. Da. Što bi trebalo da uradi, jer e, uvaženi Efendija, vi ste danas ovdje kad zanos mene i još dva gosti koji imamo ovdje. Ali naš mikrofon koji je pred nas e, šale oja pitana i odgovori mnogo šire. Da. Znači što bi trebalo da uradi džemajat koji je prisutan nakon klanane fars džumanski. Da, kada osoba obavi džumanski fars, ona je izvršila ono što ono što čime ga je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao. Ili drugim riječima uradio ono što mu je fars. Ako zatim nakon toga osoba zbog potrebe, zato što ima kakvu potrebu koju treba obaviti i tako dalje, želi da se nakon selama udali, da izađe iz džamije, ona je u tome slobodna. Ona je u tome slobodna, ali kažem, ako ima dakle potrebe i tako dalje. Ne, dakle da se dešava nažalost ponekad situacija da možda predamo selam, a da zatim nakon toga iziđemo iz džamije i sjedimo u džamijskom dvorištu, muhabet i tako dalje i tako dalje. Ne, dakle kažemo bolje da osoba ostane dakle u džamiji da vikri, jer je poželjno da nakon klanjanja svakog farza osoba ostane na mjestu gdje je klanjala i da vikri. onim što je došlo u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da prouči dove poslije dakle namaza da prouči ajetul kursi 33 puta subhanallah alhamdulillah Allahu akbar i da završi sa la ilaha illa Allahu vahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir da prođe, dakle kul a'udhu bi rabbil falak i kul a'udhu bi nas po jednom dakle iza svakog namaza ovo je što ono što je poželjno stoga ako čovjek želi nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala poželjno mu je da poslije džume postupi na ovaj način da zikri na način na koji smo spomenuli kada završi sa zikrom i ovaj zikr ranije smo ukazivali da se on praktikuje poslije svakog farza da je mjesto zikra poslije dakle farza, a ne nažalost kao što se kod nas dosta često praktikuje nakon dakle završetka sa sunnetom. Ne već odmah nakon farza jer bi poslanik sallallahu alejhi ve kada bi predao selam kada bi završio sa farzom, onda bi se nakon toga okretao svojim licem prema džematu. Okretao bi se svojim licem prema džematu i zatim bi nakon toga zikrio, spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne bi dakle odmah ustajao i klanjao sunnete. Stoga je ustajanje e, odmah nakon farza i klanjanje sunneta oprečno praksi, oprečno postupku Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nakon što završi sa vikrom, ukoliko osoba pretpostavlja i zna da može inša Allahu otići kući i klanjati sunnet, onda mu je poželjno da ustane i da ode kući i da klanja sunnete. A ako pak zna da neće ići kući ili da će ga nešto zadržati, tako da neće biti u stanju da sunnete obavi kod svoje kuće, onda je poželjno da sunnete klanja u džamiji. Da sunnete klanja u džamiji. I kada završi sa tada dakle, četiri džumanska sunneta koji se klanjaju poslije džume, kada završi sa njima, osoba je dakle nakon toga uradila ono što je praktikovao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i završila je sa obredima džume. Završila je sa obredima džume. Ako nakon toga osoba želi da i dalje ostane u džamiji, da zikri, da spominje Allah, pa sve to alhamdulillah hajr, želi i dalje da nakon toga klanja na file, opšte dakle na file, u tome alhamdulillah hajr i dobro i nema u tome nikakve, nikakve prepreke, ali sa dakle zikrom i klanjanjem četiri rekata džumanskog sunneta osoba je završila sa obredima džume. Vi slušati glas Radio Vamos, poštovani slušalci, zbog koja ja naše pozivam i mami, često puti sam povikav da gostujete ovdje ili učini ljudi koji ima malo više znane od vera, jer e, praksa sve čujem je drugačije ovdje od našeg gosta, a već e, praktikujemo drugačije. A vera je jedna i bi trebalo da se ponašamo normalno kako je ispravnije. Nego mi je nastavno me, ako neko ima neko pitanje da postoji, neka postoji slobodno, nastavno me družine su naša emisija. Uvaženi, e, uvaženi Efendija, da li je dozvoljen abortus da se radi, znači uvijek ti se pitana sa verske strane da mi dajete odgovor? Da mihalo znači samo pre nego što pređemo na ovo pitanje, a to je e, želimo da kažemo, znači da nije problem kada u određenim situacijama, određenim selama pitanja i pitanjima imamo razilaženje među islamskim učenjacima. Ali ono što je problem kod nas, da se po određenim pitanjima dešava nešto ili pradi oko čega nema razilaženja među islamskim učenjacima. Znači nema razilaženja. Svi se primjer islamski učenjaci slažu da je mjesto zikra nakon namaza. Kod nas je dakle mjesto Vikra nakon sunneta i u ovome nema razilaženja. Niko ne može doći da kaže, ali dobro, primjera radi hanefijski stav po tom pitanju je ovakav i ovakav. Ne može, zato, zato, zašto? Zato što za tu stvar ne postoji, ne postoji dokaz. Ne postoji dakle, ne postoji dokaz. Stoga problem je kada ne postoji razilaženje među islamskim učenjacima, već su islamski učenjaci složni također da se treba odvojiti farz od sunneta. Da se treba odvojiti vikrom. Kod nas se dakle to ne praktikuje. Kod nas se to ne dakle, ne praktikuje. E, tako da je problem dakle u ovim stvarima zajedničko e, zajednički vikr, zajedničko učenje dove. Dakle ovdje ne možemo naći nijednog učenjaka na čiji bi se govor mogli dakle osloniti u ovoj meseli. I zbog toga tada nastupa problem kada u ovim stvarima nemamo razilaženja, a kod nas se praktikuju i uz to se pripisuju dakle hanefijskom mezebu, a one nemaju nikakvu osnovu i potporu u hanefijskom mezebu. Nemaju dakle nikakvu potporu niti osnovu u hanefijskom mezebu i zato je dakle to je stvar koja je problematična i na koju se treba ukazati na koju se treba ukazati. Nije problem kada imamo razilaženja među islamskim učenjacima, tada u takvoj situaciji nije problem, ali je problem kada se praktikuje nešto oko čega se islamski učenjaci ne razilaze da je dakle neispravno i tako dalje. A što se tiče dakle e, pitanja koje je također dakle prisutno, e, a to je abortus, nema sumnje da abortus predstavlja veliki grijeh u islamu a posebno je, posebno je njegov grijeh još veći u situaciji kada se uradi, kada se abortus izvrši nakon što se u embrion udahne duša. Nakon što se embrion udahne duša, a to biva nakon četiri mjeseca. Jer, e, nakon četiri mjeseca, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve nas je obavijestio da e, stvaranje čovjeka biva na taj način što čovjek, to je dakle embrion, biva 40 dana nutve, kap sjemena. Zatim nakon toga biva 40 dana aleka, biva 40 dana aleka, dakle ugrušak a zatim nakon toga biva 40 dana el mudga, poput dakle sažvakanog komada mesa, dakle liči kao na sažvakani komad, komad mesa. Zatim nakon toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme biva mu poslat melek koji mu udahne dušu koji zapiše da li će dakle biti muško ili žensko, e, šta će dakle raditi, koliki će biti njegov ežel, njegov dakle rizk, nafaka i tako dalje i tako dalje. To su stvari koje tada melek zapiše. Dakle, ono što želimo da kažemo jeste da nakon četiri mjeseca djetetu biva udahnuta duša, što znači ono postaje živo stvorenje. Pa ako se tada a abortus uradi nakon dakle četiri mjeseca trudnoće onda u takvoj situaciji abortus predstavlja ubistvo predstavlja dakle ubistvo jer se ubija jedna dakle duša ubija se duša koju Allah subhanahu wa ta'ala podario i zabranio, dakle, bilo kome da se bespravno uzima ta duša, pa čovjek e, ili žena izvršavajući dakle, taj abortes, abortus u stvari podiže ruku na dušu koju Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, a Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o bespravnom ubistvu kažem da onaj ko bespravno ubije kakvu dušu kao da je pobio sve ljude i onaj ko spasi bude sebe da se oživi, to je da se e, spasi život jednoj osobi, kao da je oživio, spasio dakle život svim svim ljudima. Ali ovaj dakle prvi dio ajeta posebno govori o opasnosti ubistva duše bez e, opravdanog šarijatskog razloga i ukazuje na to da je ubistvo takve duše poput ubistva čitavog čovječanstva. E, I dakle prije toga ako se abortus uradi prije četiri mjeseca, to je također dakle grije i e, negiranje Allahovih žele blagodat, jer Allah subhanahu wa ta'ala podari dakle blagodat svome robu, blagodat djeteta, za kojem dosta ljudi žude dakle i rade puno stvari, ne bi ih Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio djetetom, pa čovjek bude mu dakle ukazan ova blagodat, a on negira Allahovu žele blagodat. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Kada je tvoj gospodar objavio, ako mi vi budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više povećati svoga izobila, ali ako vi budete nezahvalni, pa doista Allahova subhanahu wa ta'ala kazna je velika. Stoga neka svako, neka svako bude svjestan svoje odgovornosti pred gospodarem subhanahu wa ta'ala za svoje postupke i neka nečim dakle djela koja se kose sa Allahovom dželle vjerom i Allahovom šerijatom kako to ne bi bilo sebeb Allahove dželle sržbe i kazne tog roba i da zatim nakon toga da mu budu uskraćene i druge blagodati sebebom dakle ove stvari. Uvažene Efendi, ako sme čuli znači od četiri mjeseca da već e, su dahina duša. Ako osoba već uradi tija, da vidimo malo otvorenije i jasnije da bismo razbrali i mi i naši slušalci. Ako već osoba uradi tija, na koji način bi trebalo da postupi sa taja, so toja tija ubijeno tijelo, kao što ste rekli, posle četiri mjeseca da već e, ima ono je živo. Da li da završimo kanal kao što se dešava svega vo segašno vreme ili na koji način bi trebalo sa šerijatske strane da postupi osoba već koja će uraditi ja ili koja uraduje? Ako mi se znači malo konkretnije da bi pojasni. Da, dakle to je dodatno nakon toga još jedan prijestup i još jedan dakle neispravni postupak i grije haram kod gospodara Đelevala, a to je dakle se tijelo takve e, bebe dakle, e, nakon toga baca u kanal i tako dalje. Ne, dakle to je e, duša to je duša koja, sa kojom se treba postupiti isto kao i sa osobom koja preseli koja je dakle e, bila živa to koja je već došla na, na ovaj svijet koja je već došla na ovaj svijet dakle dijete koje se rodi pa zatim nakon toga preselim, sa njim će se isto postupiti, isto kao i sa djetetom, e, kao što postupamo sa takvim djetetom, tako ćemo postupiti i sa ovim djetetom. Tako se treba postupiti i sa ovim djetetom. A to je dakle da se ukopa, nije dakle obaveza da se ogasoli, da se okupa, niti je obaveza da mu se e, klanja dženaza, već se se dakle ukopati. Ali dakle ni u kom slučaju ne smije da završi u kanal, da se baca, to je dakle još jedan, još dodatni prijestup kada se već uradio abortus, da se zatim nakon toga baca dijete e, na, dakle, po kontejnerima ili kanalima i u kanale i tako dalje, to je dodatan prijestup, već se i to dijete isto tako ukopati. Nije dakle uslov da ukopavanje, dakle grob bude kao kod grob odrasle osobe, da se kopa dakle duboko i tako dalje, već je cilj da se njegovo tijelo ukopa ispod zemlje i da se ne baca dakle. Suprotno Allahu, znači se radi, suprotno, suprotno li što može da sledi na taj osoba nakon, nakon ovakve stvari ali može znači e, da se ogreši ili tako dalje nešto ona znači već sa ovim postupkom je počinila veliki grijeh ona je počinila veliki grijeh i Allah subhanahu wa ta'ala je dakle rekao za one koji negiraju Allahove blagodati jer ovo je negiranje Allahove blagodati Allah žele vala podari dakle dijete a zatim nakon toga ta osoba podigne ruku na to dijete i ubije ga i izvršavajući abortus dakle zanegirala je Allahovu blagodat Allah subhanahu wa ta'ala je rekao za one koji negiraju svoje blagodati njegove blagodati u ajetu kojeg smo malo prije spomenuli wala in ako vi zanegirate Allahove blagodate, učinite kufru Allahove blagodati, onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala moja kazna je žestoka. Moja je kazna žestoka. Stoga je zabojati se da Allah subhanahu wa ta'ala takvu osobu, ako se ne pokaje zbog ovog svog dakle, gnusnog dijela, da se Allah subhanahu wa ta'ala dakle, iskušati i kazniti još na ovom dunjaluku prije ahireta. Još na ovom dunjaluku prije, dakle, prije ahireta. Jer je ubistvo, ubistvo dakle, osobe veliki grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a posebno kada se radi o vjerniku. Allah dželle vala govoreći o onome ko ubije vjernika namjerno kaže: "Omen قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم Onaj ko namjerno ubije vjernika, onda je njegova kazna jahannam, haliden fiha, u kojem će dugo boraviti. Wa ghadiba Allahu i Allah se na njega rasrdio, wa i prokleo ga i pripremio, mu bolnu kaznu. Dakle, pogledajte koje sve prijetnje za on onoga ko izvrši dakle ubistvo, ko izvrši ubistvo vjernika, namjerno ubije, namjerno ubije vjernika. Dakle kaže Allah subhanahu wa ta'ala, spominje nekoliko kazni, kaže njegova kazna je džahennem u kojem će dugo boraviti Zatim nakon toga Allah se na njega rasrdio, Allah ga je prokleo i pripremio mu bolnu kaznu. Sve dakle ovi, e, ove prijetnje od Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju onoga ko ubije namjerno, ko ubije namjerno vjernika. Ne znamo da postoji dakle neki šerijatski propis da je Allah subhanahu wa ta'ala za njega vezao ovoliko prijetnji nije poznato u Allahovoj knjizi i u sunnetu poslanika sallallahu alaihi vseleme da je dakle Allah dželjavala ili poslanik salame da je vezao nekoliko kazni ili nekoliko prijetnji za počinjeni prijestup, počinjeni grije, osim kada je u pitanju dakle ovaj grije, a to je ubistvo vjernika što nam ukazuje na opasnost ovakvog postupka. Jer dakle dijete koje je od muslimana, ono dakle ima propis muslimana Stoga dakle ubijanjem njega, izvršavanjem abortusa, to je dakle ubijanjem djeteta koje je u propisu, u propisu muslimana. Tako da zabojati se da se dakle i na ovakve ljude ili ovakve žene odnosi, da se na njih odnose ove riječi uzvišenog kada je u pitanju ubistvo vjernika, Allah najbolje zna. Ovo je bilo pitanje za dobrovoljno, znači sam što uraduje. ako se desi prirodni abortus? Da, u takvom slučaju Allah subhanahu, to je dakle od ono što je Allah subhanahu tada odredio i tada u takvoj situaciji osoba treba biti dakle zadovoljna Allahovom dželle odredbom, jer kao što je rekao poslanik Seleme, svaka stvar za vjernika je hajr. Ako ga zadesi kakvo iskušenje, on sabura, pa mu Allah to piše kao sevap, kao nagradu. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvaljuje Allahu dželjavala, pa je dakle to opet hajr za njega, opet sevap za njega. I to je dakle takva je situacija vjernika. Takva je situacija vjernika. Jer čovjek ne zna u čemu je hajr. Možda to što je Allah subhanahu ta'ala dao pa da se desi dakle taj prirodni abortus možda dijete koje bi nakon toga odraslo, možda bi bilo sa kakvom dakle mahanom, možda bi imalo kakve dakle posljedice koje bi nakon toga opteretile roditele i tako dalje i tako dalje. Tako da čovjek ne zna u čemu je hajr i kada se već takva situacija desi ne njegovim sebebom, već Allahovim kaderom da čovjeku je da kaže inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, svi smo Allahovi i Allahu se vraćamo i da inša Allahu tala nastoji da bude zadovoljan Allahovom dželle odredbom i da osabura da dakle osabura jer nema sumnje da je i to vid e, iskušenja koji pogađa dakle čovjeka posebno u situaciji kada čovjek dakle nema duže vremena djece pa se zatim nakon toga nakon što počne pa, trudnoća pa se desi dakle pobačaj e, spontani pobačaj i tako dalje nema sumnje da je to dakle musibet iskušenje od gospodara subhanahu wa ta'ala ali na njemu dakle čovjek treba osaburati i biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala jer ne zna čega ga je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. Naši slušalci mirujet, najvjerovatno im je tema interesantna i pazeta, dobro bilo da praše nešto, a uvaženi fende, ja bih sakav nešto se mimo tema, mimo znači verske strane, da jedno pitanje za vas. Vo oja zrne desetak dena sam e, krenav e, da ponudim dosta imami ili učene ljudi koji je završile škola za medrese koje završili i sve drugo, čak e, ima me nije da ideme i u islamska zajednica od Dragaž na jedno sučeljavane sa vas i ima dosta tu je arhiva povodom pitana koje smo postavljali da li ste vi spremni, znači kratko za vas, da li ste vi spremni ako se odazove nekoj da vidite vojena otvorena emisija ovdje u nas studio? Da, i kako. Znači mi smo itekako kako znači ovaj, spremni, čak šta više, znači to bi nam predstavljalo zadovoljstvo. To bi nam predstavljalo zadovoljstvo da razgovaramo sa drugima, da promijenimo e, mišljenja, da inša Allahu ta'ala i ti drugi koji, koji nas eventualno možda napadaju i kritikuju, da čuju i oni šta dakle mi imamo da kažemo, šta mi imamo da iznesemo od dokaza iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa da i da, dakle, ta druga strana vidi da ono što mi dakle govorimo, nije dakle govor iz have što se kaže, dakle iz, od prohtjeva, od strasti i tako dalje, već da mi inša Allahu ta'ala nastojimo da ono što kažemo spomenemo, da za njega navedemo dokaz iz Allahove knjige, iz prakse i sunneta Allahova Allahova poslanika sallallahu alaihi tako da se nadam da onaj koji želi dakle razgovor, da ćemo se inša Allahu tada sa njim uz Allahovu pomoć vrlo lahko složiti i dogovoriti. Ako se složimo oko toga, da je u islamu dokaz Kur'an i sunnet. Ako jedna i druga znači, stvar... Znači ovdje kada se razbereme, ako se složite u vezi... U vezi toga da je dokaz u islam znači, Kur'an i sunnet. U istini. Da. Znači da, da, dokaz da binje Kur'an i sunnet. Da ako ja nešto kažem, Znači da treba za, za, da za svoju tvrdnju da donesem kao dokaz ajet ili hadis poslanika znači, e, Da ne bude biznis i da ne bude da se kako kažem prosto izrazim da ne minje lupetanje se ne bude ali kako ovdje ka tradicija ali kako ovdje ka vake smo zatekle tradicija, tradicija je ater znači ater kako meni odgovara ili kako nekom drugomu tamo odgovara upravo tako upravo znači vi će vidite uvijek, eh, bez obzira da li će biti ta nedela ili bilo koji dan će vi imame vi veza su vas i su naše ako se javi već na tija radime ako dojde znači poštovani slušalci čime me prilika da čujeme jedna je dobra emisija koja će ima je dosta pitana o to je prisustvo već evo još nekoliko vreme godina vreme kad se družimo sa našeg gosta Idriza a svaka sabota ranije je bilo ovo četvrtog ako dojde nekoj drug i ima me šansa nekako ni najavuje da će prisustvujet, onda će dojme do neke istine koje i stvarno same primjećujeme vozožno vreme učenici koji ni se sja po medrese i po vjerske škole već da praktikujet e, nešto koje go vikame mi je novotarija ili novo za segašnje situacije. Ja bi se, a Znači Allah subhanahu wa ta'ala nagradi za vas, za vaše znači, nastojanje i zalaganje, a to je upravo i dakle najispravniji način, najispravniji metod. Jer kako i na koji način da mi dakle pređemo e, preko ili da, da, da razilaženja koje dakle postoje koje niko ne može dakle zanegirati, koje postoje kako da ih pređemo, prevaziđemo, ako ih ne prevaziđemo dijalogom, razgovorom. Zar dakle nije to ono na što nas postiče Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ako se u nečemu raziđete, vratite se Allahu i njegovom poslaniku sallam. Znači vratite se Kur'anu i sunnetu. Pa razgovaramo i da se dakle vratimo na Kur'an i sunnet da vidimo šta je to što, što nas obavještavaju ili šta je to što nam naređuju ili zabranjuju Allahova knjiga i sunet poslanika sallallahu alaihi wasalam U suprotnom, ako ne dođe dakle do dijaloga, ako ne dođe do razgovora, onda će taj razdor postati još veći i to je nažalost upravo ono što se upravo ono što se dešava. A to je da nemamo dakle s druge strane spremnih ljudi, ljudi koji žele dakle da razgovaraju, da e, govorimo o ovim stvarima, da iznesemo dakle probleme na, na, na čistinu, na vidjelo što se kaže, pa da zatim nakon toga vidimo ko je dakle taj koji zastupa, brani istinu, a ko je taj koji zastupa, dakle, ili brani ili svoje interese ili nešto, ili nešto drugo. I nosio, dakle, istine, ako već nosi istinu i smatra da je drugi, dakle, na batilu, se ne bi, dakle, trebao plašiti od toga da iznese svoje dokaze. Ne bi se trebao plašiti da iznese svoje dokaze. I zato ne vidim, dakle, nikakve, eh, nikakvog razloga zašto bi se takav dijalog izbjegavao odbijao, zanemarivao i tako dalje, ako se već žele e, riješiti problemi u kojima se nalazimo. A ako se dakle problemi samo trpaju pod tepi, onda će se dešavati ovo što se dešava i što kad kad s vremena vrijeme dakle imamo određene dakle trzavice, nesuglasice, problemi u džematima i tako dalje, a najveći dakle razlog toga jeste što veliki broj imama, ne dakle opet kažem ne generalizujem, ali veliki broj imama ne želi dakle da, da, da pristupim ispravnom rješavanju ovih problema nego te probleme ili dakle trpa pod tepi ili nažalost puše dakle u vatru pa još više rasplamsava, raspiruje te probleme i to dakle rezultira nakon toga još većim posljedicama i još veći, dakle, e, većim e, nesuglasicama i komplikacijama u džematima. Ova mi je mene za cilj, uvažene fende i naše i poštene slušalci, mene mi je za cilj znači da se doje do jedna istina. Ja ne sam baš e, stručen za ova pitanja, ne znam, e, realno da kažem, ne znam ni da li mi davaš tačne odgovori, znači na postojane pitane koje se družime već e, godina vreme. Znači da dođe neko drugi da posolje malo on pamet. Pa ne pamet da posoli, nego normalno kad će dojde neko što poznava neke stvari i onda stop. Ja do svega kritike samo na jena, Voja, nekoliko emisije koje smo imali, imam samo jedna koja jedan od tučene ljudi veli prašego vašeg gosta da li je dozvoljeno srebro da nosi muškarac, znam da ste vi grešili i nakon toga Vojena emisija ste ispravili i samo onda pratna tu je kao druge ne se odazvali i ne rekli zato ja sakam jedno sučeljavane, odnosno jedna otvorena emisija, ne jedna nego i mnogo da bude jer oja je korisno za svi nas i za naša budućnost budućnost, a naročito što malo daf vo tvoje izlagane, da se malo smiri narod, džemajet, ljudi i kad će doje do istina, ti je istina, pa makar bila i gorka i onda svako će tera svoj pravac. Nego ja bih sakav još jedno pitanje, nek na, upravo čvera naš, imamo selo Restica, ni dav jedna informacija ovdje i, on ga dav na hudba i mi jesmo imali ovdje putem tada se radi o da se prikuplja sredstva financijske odeća, obuća i higijenske stvari za Vosirija kako je delovanje kevasi, da li se prikuplja znači dolo Prizren, Župa i tako dalje? Kod nas već dakle bila ova akcija, ne znam da li još uvijek traje ta akcija, e, jer kod nas, ako se ne varam, znači negdje otprilike prije 10 dana ili možda dve nedelje, znači bio, dve nedelje, u stvari, da, tačno otprilike dve nedele, ako se ne varam, ako nisam zaboravio mogući nedjelju dana, ali ova akcija je već dakle, bila dole kod nas, dakle sakupljanja e, sredstava, pomoć dakle, ili obliku hrane ili nekoj drugoj, dakle nekom drugom obliku kao pomoć narod, e, narodu dakle Sirije, izbjeglicama i tako dalje. Kod nas je već dakle ta e, e, praksa počela i ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da one koji to organizuju da ih Allah subhanahu wa ta'ala nagradi dakle svakim hajrom, da ih nagradi svakim dobrom. Inša Allahu ta'ala se mi se nadamo da se radi o hajli ljudima i ispravnom nije a to je dakle cilj pomaganje naše braće muslimana u Siriji koji su zapadli dakle ovu poteškoću i iskušenje kojim, kojim ih je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao a dakle i oni su iskušani, a i mi smo iskušani. Dakle oni su iskušani onim što se desilo, a mi smo iskušani da li ćemo ih pomoći ili ne. Stoga ovakav način, a to je prikupljanje pomoći u odjeći, hrani i tome slično, predstavlja dakle e, jedan vid podrške e, braćim muslimanima koji je dakle obavezan drugim muslimanima. Jer je obaveza muslimanu da pomogne svoga brata muslimana, a posebno kada zapadne u teškoj situaciji poput ove u kojoj se nalazi naš dakle e, bratski muslimanski narod, muslimanski narod Sirije. Stoga ja, ja se dakle ovaj, podržavam tim pozivima i apelima i apelujem da na sve nas da inša Allahu ta'ala E, nastoje da pomognu ovu hajli akciju, ovaj hajli projekat zasigurno da svako od nas ima dakle puno tih stvari koje se mogu dakle koristiti, ali mi smo i dakle tamo negdje bacili ormar, već smo kupili dakle nova odjela, izašle nove marke i tako dalje i tako a to smo negdje tamo stavili ormar sa strane, a još kada su u pitanju žene da ne govorimo o ženama, o gomilama tih halina koje se dakle dosta često i bacaju zato što se ili možda nemaju kome e, dati ili s druge strane možda osoba kad kad se osjeća nelagodno da pokloni drugom, kako će ovaj dakle reagovati, da li će prihvatiti, da li će se možda osjetiti uvrijeđenim, a evo je alhamdulillah, ovo je dakle prilika da osoba to što ima od stvari viška, pa i ne viška ako želi alhamdulillah, jer Allah kaže nećete postići dobročinstva sve dok ne udjelite od onoga što vam je drago pa i od onoga što dakle nije viška što osoba voli, ali ako ga udjeli Allaha dželle vala radi, inša Allahu ta'ala, zato će imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedno pitanje koje će malo drugačiji oblik, e, veli, ajde da rečeme, evo se ja. Znači ja bi sam da, ali ne znam da li će stigne prave ruke. Kakvo je tu je gledane na osoba koja će dade i da li uopšte go interesuje kaj ide šo ide tija, koja nagrada ima osoba koja će pod, dade, znači me razmirate što se da. da prašam i nema potrebe znači da razmišlja kje će ideš ja ajde da rečem je jedno znači na svaka akcija ima i rušači i negativci i tako dalje daj da daj mi nešto odgovor po pitanju Znači, ovaj, može da vide i malo i drugačije pitanje, ali voja, voja trenuci smo postavili ovake. Čovjek koji dava, on dava i nego interesuje kje ide šo ide, ali koji negirao ovaj ili koji narušava sve hajrli akcije vakve, kako je za nego normalno ako je čovjek u stanju da provjeri gdje ide ono što on dakle ulaže od imetka i tako dalje u stanju da provjeri pa da provjeri da se uvjeri da mu se srce smiri da u tome nema inša nikakve prepreke nema nikakvog problema ali ovdje se radi o situaciji gdje niko od nas ne može dakle 100% da tvrdi ali inša Allah mi se nadamo da će to stići birni u prave ruke jer tu se dakle radi o granicama, radi se o problemima, o poteškoćama, ali se nadamo inša Allahu da će stići u prave ruke. Da se pretpostavka, hajde kažemo i pretpostavka, da ne stigne dakle u prave ruke, čovjek će opet imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da je jednom neki čovjek izašao želeći da udjeli sadakum te je dao sadaku dakle jednoj osobi za koju je mislio da mu je potrebna sadaka kad ono ispostavilo se da je ta osoba bila bogata pa su ljudi govorili sinoć je jedan čovjek dao sadaku bogatom potom je čovjek rekao ponovo ću da udjelim sadaku te je izašao i udijelio sadaku ali se desilo da je dao sadaku osobi koja je bila lopov pa su ljudi rekli, sinoć je sadaka data lopovu. Pa je ovaj čovjek i po treći put rekao, ponovo ću udjeliti sadaku. Pa je ponovo izašao od udjeli sadaku i dao je ženi za koju se ispostavilo da je bila zinalučarka. Da je bila zinalučarka. Pa su ljudi rekli, sinoć je udjelena sadaka zinalučarki. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, dakle rekao, što se tiče osobe koja je bila bogata, koja je data sadaka, možda inša Allahu ta'ala to bude sebeb da postakne i njega da on udjeluje sadaku. Što se tiče osobe koja je krala, možda to bude sebe da se sustegne od krađe. A što se tiče osobe koja je bila zinalučarka, možda dakle ta sadaka bude sebe da se ona sustegne od da se sustegne od zunaluka. Tako da ovaj čovjek ima nagradu za svoj nijet. Dakle imao je, namjeru, njegov nijet je bio ispravan, i dakle ciljao je da inša sada sadaka stigne u ruke onima koji su zaista potrebni, ali se desilo da je pogriješio u tome, pa ga je Allah dželevala opet pored toga nagradio za njegov nijet. Tako i za ove stvari i akcije koje se preduzimaju, dogod je nije čovjeka ispravan da inša Allah pomogne, imat će zato nije a u nikom, ni u slučaju ne smije dakle, biti do koji odvraćaju od ovakvih akcija, kad već dakle, nemaju nikakve pouzdane jake argumente. Hajde na primjer radi da čovjek zna da osoba koja je to pokrenula, da je prevarant, da je lažov i tako dalje, pa da kaže da upozori ljude. Ali dakle, ovdje se radi inša Allahu o hajli ljudima, hajli insanima koji žele dobro i hajl, žele dakle pomoć sirijskom narodu i zbog toga, ako neko nema već dokaze suprotno ovome, Dakle, ostaje, inša Allahu da musliman ima lijepo mišljenje o svome bratu muslimanu i da uradi ono što je u njegovoj mogućnosti, da njegov nijed bude ispravan, a zatim nakon toga nagrada je, inša Allahu, inša Allahu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja bi privio kraj u drugi deo naša emisija osim treći deo, ali za treći deo nemam vreme. Zašto ga spominam? Treći deo, treći deo uvijek ima šala, ali za današnja prilika, uvaženi Fendija, ja bi priveo kraj i bi posljedno sve naše slušalci koji bile zajedno sa nas slušali Radio Bamus i ovdje širom svijeta putem radio interneta i bih ga zamolav za druge emisije pomogne voditelju malo da praša nešto što možete eh, da praša da bismo i mi je nešto čuli i došli do prav cilj. Inša Allahu ta'ala. malo sebe što ne praša, da? Vi nema potrebe, Bamus je, pita. ne, ja, ja možda prašam, ali toliko više ne znam. <laughs> te nagradi. Allah te nagradi i tebe, inša Allah, i naši slušalci i mi, inša Allah, želimo svako dobro. Ali odmah startaš treći dio emisije, odmah startaš <laughs> odmah te <laughs> Ma, inša Allah, kao što poslanik rekao, inša i osme bratu muslimanu je sadaka, tako da inša Allah, im je, kao što ti reče, nastojimo da i naši slušalci koji su uz nas, da ih e, ispratimo od osme, nadaju se da i za tve inšala imamo nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Poštovani slušalci, ti je bilo sve. Hvala što ste bili, bili su nas. Selam od e, mene i će nas mi je družene nakon kad će ispratiti me našeg gosta. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.